อาตานาติยะปริตัง วิปัสสนามาตุจากุมันตาสสิริมโตสิกิสปินามาตุสาพระพัตานุกรรมบิโนเวสพัสนามาตุนาหาตกัสสตปาสินโนนามาตุกกุสันทาสมารเสนาปมาทิโนโกนาคมนาสนามาตุพรามนาสวุสีมโตกาสปาสนามา าตุวิปมุตตาสสะปฏิอังกีรสาสนมาตุสากยปุตตาสสิริมโตโยอิมังธรรมมะเทเสสิสาปทุขาปนุทนังเยจาปินิพุตาโลเกยทาปูตังวิปัสสิสุงเตชนาอภิสุนามหันตาวีตสารธาหิตังเทวมนุสานังยังนม มาสันติโคตมังวิชาจรณสัมปันนางมหันตังวีตสารทางวิชาจรณสัมปันนางพุทธังวันธามโคตมันติ